Г. Парламент може явити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку. Право юридичне. створений і забезпечений суспільством регулятор соціальних відносин, що складає собою систему загальнообов'язкових, формально визначених приписів, що зумовлені соціально-економічним устроєм суспільства і втілюють свободу і справедливість. Право загальносоціальне визначення суспільством міра можливої обов'язкової поведінки, що є регулятором соціальних відносин. Правова держава це політична структура, що забезпечує організацію та діяльність в громадянському демократичному суспільстві суверенної державної влади, що заснована на визнанні загальнолюдських цінностей, принципів справедливості, гуманізму, пріоритету права, реальному забезпеченні прав та свобод особистості. Правова поведінка суспільне значище поведінка суб'єктів права виявлено в формі діяння або бездіяльності що знаходиться під актуальним чи потенційним контролем свідомості, регламентована нормами права, підконтрольна державі та тягне за собою юридичні наслідки. Правова поведінка поділяється на правомірну та протиправну. Право відносини специфічні суспільні відносини учасники яких виступають як носії прав і обов'язків, установлених нормами права, дивись, види, склад, зміст, об'єкти правовідносин, правовий статус особи. Сукупність закріплених у законах та інших правових актах прав, свобод і обов'язків особи, а також і гарантій, що забезпечують їх повне і безперешкодне здійснення, захист та поновлення, правомірна поведінка. Суспільна корисна чи припустима поведінка суб'єктів права зовні виявлена в формі діяння або бездіяльності, відповідна норма права, що схвалюється суспільством та стимулюється, заохочується, гарантується і охороняється державою. Президентська республіка. А. Президент обирається всенародно або особливою процедурою. Б. Президент є главою уряду і здійснює виконавчу владу. В. Законодавча влада належить представницькому органу парламенту, а президент має право вето. Протиправна поведінка правопорушення, суспільно небезпечна, свідома вольова, винна поведінка суб'єктів права, що виражається в діянні чи бездіяльності, суперечить нормам права, тягне за собою правові наслідки в формі юридичної відповідальності і відновлення порушених суб'єктивних прав. Ознаки правопорушення, суспільна небезпека, винуватість протиправність, покараність. За критерієм ступеня суспільної небезпеки поділяється на злочин та проступки. Республіка форма правління, де верховна влада в державі здійснюється колегіальним виборним органом, розрізняють аристократичну і демократичну республіки. Демократична Республіка поділяється на парламентську і президентську, а також змішану дивись парламентська президентська республіка. Система права об'єктивно зумовлена внутрішня організація права певного суспільства, що полягає в єдності і погодженні всіх юридичних норм та в їх розподілі по галузях, підгалузях та інститутах права, критерії розподілу, предмет і метод правового регулювання, система законодавства.